Oltinchi sinf qadimgi dunyo tarixi. O'ttiz ikkinchi paragraf O'rta Osiyo xalqlarining Yunon Makedon istilochilariga qarshi kurashi. O'rta Osiyo xalqlarining qurol-yarog'i va harbiy san'ati. Miloddan avvalgi 7-4 asrlarda O'rta Osiyo jangchilari nima bilan qurollangan edi? Jangchilar jangga sovut kiyib kirganlar, boshlarida dubulg'a bo'lgan, xanjar, jangovar oybolta va nayzalar bilan qurollanganlar. kamon o'qi va xanjar temir va bronzadan yasalgan. Jangchilar otda ham, piyoda ham jang qila olganlar. Xanjar Akinak, jangor oybalta esa Sagaris deb nomlangan. Uzoq masofadan turib jang qilish quroli sifatida kamondan foydalanilgan. Jangovar otlar ustiga va ko'kragiga temirdan yasalgan barguston yopilgan. Dushmanga qarshi hujumni suvoriylar boshlab berganlar. Ular ot choptirib kelayotib o'q yoy, nayza yoki xanjar bilan dushmanga hamla qilganlar. qal'a va shaharlarni himoya qilishda o'q yoy va palaxmondan foydalanganlar. Mudofaa maqsadida tosh va pishirilgan loy to'p o'qlari ham qo'llanilgan. Shaharlar burchlar va shinaklar bo'lgan mustahkam devorlar bilan o'rab olingan edi. Devorlar tepasida kamonchilar uchun yo'laklar qurilgan. Tashqi devorlar bo'ylab joylashgan dumaloq burchlar ichida ham kamonchilar joylashganlar. Suv to'latilgan chuqur va keng xandaq qal'aga kiradigan yo'lni to'sib turgan. Makedoniyalik Aleksandrning istilochiligi Aleksandr miloddan avvalgi 336-yilda Makedoniya podshosi bo'ladi. Shu yili u 20 yoshga to'lgan edi. Makedoniyalik Aleksandr g'ayrioddiy kuch-g'ayrat va jasurlik sohibi bo'lgan. Safdoshlari va qo'shinlari unga nihoyatda sadoqatli edi. Miloddan avvalgi 334-yilda u sharqqa yurish boshladi. Bu yurish 10 yil davom etdi. Ana shu yurish davomida u Kichik Osiyo, Suriya, Misr, Eron va Hindistonda katta-katta hududlarni bosib oladi. Makedoniyalik Aleksandr ulkan hududda o'z hukmronligini mustahkamlash maqsadida bosib olingan shaharlarga yunonlarni joylashtirdi. miloddan avvalgi 330-yilda makedoniyalik Aleksandr qadimgi Fors davlatining Ahamoniylar sulolasidan bo'lgan oxirgi shoh Doro 3 ning qo'shinlarini tormor keltirdi. U Hindistonga yurish qilishdan oldin qo'shinlarning orqa tomonini xavfsizlantirish maqsadida Amudaryoning narigi tomonida yashovchi elatlarni bo'ysundirishga qaror qildi. Birinchi bo'lim uning yo'lini to'sgan shahar Baxtira poytaxti Baxtira ya'ni Zaryas bo'ldi. Bu vaqtda Ahamoniylar sulolasining vakili Bes Bag'dariyaning satrapi bo'lgan. U baxtira shahrini dushmanga qoldirib, Amudaryoning narigi tarafiga qochib ketadi. Makedoniyalik Aleksandr o'z ustozi, qadimgi Yunon faylasufi Aristotelning Amudaryodan ikki podsho, ya'ni Kir ikki va doro bir kechib o'tgani, ikkalasi ham mag'lubiyatga uchragani, shu bois u yurishga yaxshi tayyorgarlik ko'rishi lozimligi to'g'risidagi maslahatini yodda tutar edi. Maroqandaning bosib olinishi. Miloddan avvalgi 329-yilda Makedoniyalik Aleksandr qo'shinlari Oks, ya'ni Amudaryodan o'tib oldilar. Qo'shinlar yurishlari yo'nalishida esa Nautaka, Qashqadaryo vohasining sharqiy qismi va Maroqanda shahri samarqand turar edi miloddan avvalgi 329 yilda yunon makedonlar maroqandan egalladi aleksandr qo'shinlarining bir qismi shu yerda qoldirib o'zi krushkat ya'ni kiropolis shahrini bosib olish uchun asosiy kuchlar bilan sirdaryo qirg'oqlari sari yurdi rivoyatga ko'ra bu shaharga kir 2 asos solgan ekan sug'diyona xalqi bosqinchilarga qarshi kurashga chiqadi tez orada sug'diylarga baxtiyaraliklar va saklar qo'shiladilar qo'zg'olonga iste'dodli tashkilotchi va harbiy yo'lboshchi spetamen boshchilik qiladi ancha qo'shin to'plagan spetamen maroqandani qamal qildi aleksandr qamalda qolganlarga yordamga uch mingga yaqin jangchidan iborat qo'shin jo'natadi. Qadimda palitimet deb atalgan Zarafshon daryosi bo'yida makedonlarga pistirma qo'ygan Spitamen dushman guruhini tamomila qirib tashlaydi. Shunda Aleksandrning o'zi qo'zg'olonni bostirishga otlanadi. Yunonlarning katta kuchlari yaqinlashib kelayotganidan xabar topgan Spitamen qamalni to'xtatadi va o'z qo'shinlarini sahro sari boshlab ketadi. Saklarga qarshi kurash uchun Aleksandr Sirdaryo bo'yida Xo'jand yaqinida qal'a barpo etish to'g'risida buyruq beradi. Bu qala Aleksandriya is'hati, ya'ni chekka Aleksandriya deb ataladi. Aleksandr Maroqandada maxsus harbiy qo'shin qoldirib, asosiy qo'shinlari bilan qishlash uchun Zaryas, ya'ni Baxtaraga jo'nab ketdi. 328 yilning bahorida Aleksandr qo'zg'olonni bostirish chorasini ko'radi. U o'z lashkarlarini 3 qismga bo'lib, Sug'diyonani u boshidan bu boshigacha kesib chiqadi va tinch aholini qirib tashlaydi. Miloddan avvalgi 328-yilning kuzida spitamenning Aleksandr bilan hal qiluvchi jangi bo'lib o'tadi. Kuchlar teng bo'lmaganidan spitamen yengilib, yana cho'lga chekinadi. O'sha yerda u xoinlarcha o'ldiriladi. Kurashning davomi Spidamenning o'limi sug'diylar va bakteriyaliklar irodasini buta olmadi. Aleksandr Sug'd zodagonlari, ya'ni Xarien va Aksiyartning Hisor tog'larida joylashgan qalalarini qo'lga kiritib, Oksiyartning qizi Ravshanakka uylanadi. Shunday qilib makedoniyalik Aleksandr e'tiborli Sug'd zodagonlardan biri bilan qarindosh tutunadi. O'rta Osiyo yerlarini bosib olish uchun Aleksandr deyarli 3 yil urindi, biroq uncha katta bo'lmagan hududni Marg'iyona, baqtiriya Sug'diyona, hozirgi Bekobod va Xo'jand orasida Sirdaryo bo'ylarini bo'ysundirishga muvaffaq bo'ldi. Xorazm, Toshkent vohasi va Farg'ona esa mustaqilligicha qoldi. Bosqin oqibatlari Yunon Makedon qo'shinlarining bosqinchilik yurishlari O'rta Osiyo yerlarini xarobazorga aylantirdi. Aholining katta qismi qirilib ketdi. ko'plab shaharlar vayron etildi yunon tarixchilarining yozishicha makedoniyalik aleksandr o'rta osiyoda bir nechta shaharlar qurdirgan bu shaharlar uning nomi bilan oksdagi aleksandriya aleksandriya isxata marg'iyon aleksandriyasi va hokazo tarzida atalgan ularning ba'zilari vayron etilgan sug'diyona va baxtira shaharlari o'rnida boshqalari esa tayanch qal'alar sifatida yangidan qurilgan. Bu shaharlarda Yunon makedonlarining piyoda va otliq askarlari joylashtirilgan. Bu askarlarning siyraklashgan saflari Makedoniya tartibida qurollantirilgan Baqtriya va Sog'diyona yoshlari hisobiga to'ldiriladi. Bora-bora hunarmandchilik va savdo qayta tiklandi. Mahalliy va Yunon madaniyatlari an'analarining qo'shilishi yuz berdi. Shu asosda salafkiylar Yunon Baqtriya va Parfiya singari antik davlatlar vujudga keldi.